how you bastard. SM1 <laughs> on my T again. My black trousers D&G again. Yes. Looking like a G again. Yeah. That's right, it's me again. <laughs> My big 4 fires got a flea in Think I've only got one map, got three of them. <laughs> then you won't see me again. Had to get the Y in, in the B again. Yeah. Just got some high grade from Vesra. I'm a real G, so I got a little extra. extra. I like hot girls cause I'm extra. Cause I'm Thought about my light E, then I text her. Oof. Impressed her, thinks I'm on shit cause I'm doing it with Skepta. With Skepta. Skepta. Take off your whole head top. Whoa. Whoa. Hannibal Lecter. Lecter. Black director, shoot up shit, then I cut in the vector. Cut. Orange bud weed looking nectar. Strap a big boy spliff, a nester. Mm-hmm. Had to breeze up to Chester. Got a new fleet link, got a tester. Yeah. Ooh. Gold and white girl, so I pressed her. Shh. Hugh Hefner, pitch niggas like Scarface, did Hector. Breeze in a light, car chase with feds car. It's looking like them Jakes wanna get us. <laughs> I'm the best cause I ain't in the rap game, got the best cause. We've got the best luck. So come against us. This is the hard shit. Makes you wanna lick out a cartridge. Look at you bastards. We push out the hard shit. This is the hard shit you out Look how you bastards. Get up, get push out the hard Yo, shit. this might sound a bit cheeky, but I don't even try, if I am going to make it look easy, naturally greasy. Me and Gigs run up and take all the gold coins like Mario and Luigi. If you wanna say something, say when you see me. Don't phone me, save your credit. Cause if you can't tell me what happens after you die, I don't wanna hear it. You ain't half a gangster, no way near it. Meridian, that's my murdering force. Gigs beat the skeng in South, I heard it in North. Yes, they hate me got boy better no t-shirts and SM1 wear for the whole world to endorse. Course, North's up in this bitch. I don't know what you heard, but you can't take the piss. If you saw what the kickback done to my wrist, you would have never put my name on your murder list. Fam, if you interrupt the vibe that I'm in, then I ride, ride, ride with my ting. So fuck them niggas. Every day I'm surrounded by killers, like I was on a lifer's wing. See, I'm a cool brother with the heart of the wickedest. Violate me, I squeeze this till it finishes. Then I switch clips like Hollow Man switches. Switches, rinse the machine like boom bye, bye. I call that push your phantom. Light up your head like a lantern. Boy, better know standard. Look out, that's the anthem. Ask all the man them out here in the grime scene. I'm the champion. Until I get a mansion, I'ma keep murdering spitters at random. This is the hard shit. Hard shit. Makes you wanna lick out a cartridge. Look how you bastards. Push out the hard shit. This is the hard shit. Get you wanna lick out a cartridge. Look how you bastards. You push out the hard shit. <laughs> what are they gonna say now? How can you have a hit? Yeah. yeah. Two BET nominees on one track. we can ride home wanna in the studio and make it look good. Get me? SN1 way better know you've done it. Man's moving. Skepta doesn't even write. <laughs> It's in 30 minutes. Nice. I told you before. Skepta. We believe it, cuz. Bruh. Bruh. Bruh. Kepta i Giggs, e, dwóch e, królów e, brytyjskiej sceny. Jeden z grajmowych rejestrów, a drugi z tak zwanego w pewnym momencie road rapu, czyli takiego trzotka, drillu i czegoś, co było wręcz jakąś opozycją wobec grime'u i tego brytyjskiego sposobu nawijania, bo oni zwykle słuchali reprezentanci tej sceny tylko Ameryki, ale jak widać wszystko się tutaj łączy. I to znów płyta, którą wtedy wspominałeś, że Skepta i Microphone Champion mhm. to słuchane było. Tak, w sumie od tej płyty zacząłem słuchać, wiesz, yy, Skept tak naprawdę. Chyba mi się jakoś przez przypadek chyba trafiłem yy, na singiel, coś tam o, o pieniądzach był jakiś singiel na tej płycie. I Make Money taki. Tak, Make Money Freestyle, czy jakoś tak to Miałem takie, wiesz, że to było takie dziwne, oryginalne, że nie zajarałem się tak od razu mega tym, ale jakoś mnie to tak zaciekawiło, wiesz, zacząłem się w to zagłębiać i jak już dotarłem do całej płyty, no to już, wiesz, to już, to już naprawdę mi się to wtedy spodobało. Tam chyba intro jest z Wiley w ogóle, y, ogólnie zajebista, zajebista płyta w sumie. To jest też ciekawe względem e, skepty, że on właściwie w e, recepcji dużej ilości osób to istnieje od numeru z ASAPem i Koniczuły, a to jest człowiek, który właściwie jest od zawsze od Roll Deep i dużo przeszedł, bo też takich e, bardzo przystępnych, popowych, e, garażowych rejestrów, a, a z drugiej strony właśnie te twarde, uliczne hymny dużo chłop zrobił, a widziałeś, że obraz namalował e, ostatnio i hmm? sprzedał w Sotheby? Nie, nie, nie, nie widziałem. Bo nawet Speedy Diddy miał e, chyba kawałek w tamtych czasach, pamiętam. Tak, wydaje mi się, że tak. On tak od sasa do lasa do pewnego momentu i wydaje mi się, że kończyła była tym momentem. On zresztą e, ten utwór That's Not Me był o tym, że mhm. te wszystkie takie przebieranki i popowe utwory to jednak nie on i on twardo będzie stał na gruncie podwórkowym. Oni chyba dostali w ogóle nagrodę, nagrodę za, za, ten, za ten teledysk, wydaje mi się. Bardzo są takie nagrody chyba i on coś tam mówił, że za 50 funtów, wiesz, że go teledysk kosztował 50 funtów, bo w sumie tam jest jakieś VHS -y ze starych ich jakichś tak. freestyli i jakby ta DJ-ka i on jego, i ten brat jego, nie, i DJ. No i właśnie czytałem ostatnio, bo jest taki gość, co się nazywa Sloan i on jest malarzem. Wiem, kojarzę. I właśnie on ponoć w pandemii namówił Skeptę, żeby zaczął malować i jak Sloan miał taką kuratorowaną przez siebie e, wystawę w Sotheby, co wszystko aukcję chyba bardziej niż wystawę, e, to właśnie poszedł e, pierwszy obraz Skepty za pieniądze, ale jak nie widziałeś, to mi nie powiesz, czy ci się podoba. Ale wiadomo było, że się obraz, pewnie co by nie zrobił, to by się, wiesz, to poszło w, mm, tak naprawdę, nie? Ale jestem ciekaw, na pewno, na pewno po zakończeniu rozmowy naszej sobie sprawdzę ten obraz jego, co, ciekaw jestem, co namalował. A kojarzysz w ogóle e, tych kilku, co malują, też na przykład Action Bronson maluje. Nie, nie wiedziałem. jego ogóle, nie obrazy? Nie, nie, nie jak się nazywa, jest taki elektroniczny e, koleżka, coś tam, e, kurde, jak on się nazywa. Hmm. Nie, nie, nie chcę się teraz, wiesz, zamulać, nie, nie wiem, czy sobie przypomnę, ale to jego akurat kojarzę. On robi taką elektroniczną muzykę całkiem dobrą i on wiem, że maluje obrazy. A tak z raperów to w sumie nie wiem, kto jeszcze, czy ktoś jeszcze maluje. Nie wiem, jakbym się zastanowił, to może ktoś by mi jeszcze przyszedł do głowy. Wydaje mi się, że w tym środowisku właśnie tego takiego co się teraz nazywa neo bumbapem, ale ja nie lubię tego określenia, takiego, że nowe tempa, ale na samplach, czyli Griselda, Alchemisty, mhm. tego typu rzeczy, to jest trochę tych takich multidyscyplinarnych artystów i dużo okładek też takich malowanych. No i Alchemist został neobumbapem, o kurde. Tak, no <laughs> był bumbapem, teraz jest neo Ale Alchemist to... był bumbapem? O kurde, to też... Nie wiadomo. Wliczali go w to, naprawdę? Nie? No, to jest wszystko właśnie o tym definiowaniu, nie? Bo dla mnie boom bap tak definicyjnie to by był House of Pain Naughty no, Cypress by Nature, Hill. tak. Naughty no, tak, by tak, Nature, tak, tak, tak dokładnie. Tak. I te DJ'a Maxa rzeczy, ale to już ale chyba... To to... Rozlało się wielu osobom e, do całego takiego 90'sowego e, Ciekawe, co rapu. by na to, ciekawe, co on by na to powiedział. E, czy by był, wiesz, zadowolony, czy nie? Że, że właśnie, że no a dodatkowo jeszcze cały to właśnie, co jest nazywane neobumbapem, to mhm. często są w ogóle bity bez bębnów, y, e, jakiś sample y, z pianinka sobie grający dziwne soundtracki z włoskich filmów pocięte. Coś ala Ghostface kiedyś pewnie coś może gdzieś z tego takie, rozdania. To, to, jest ten świat taki, o którym też wspominałeś, że e, gadałeś z chłopakami z Tonfy, e, że oni właśnie sprzedają małe nakłady drogich płyt. E, to tak. Homie, na przykład ziomeczek, który też ma zwykle obrazy na okładkach, płytę za 4000 dolarów e, tego typu rzeczy. Taka nisza, że fajnie to tak po prostu rozegrali. Mm. I że, też... Mówiłem mi wtedy, że posprawdzam tych, tych, tych, ale oni, oni mi nawet powysyłali, ale jeszcze nie, nie posprawdzałem. Ale to też twój model e, działania, bo widziałem właśnie, że preorder nowej płyty mhm. jest e, w dwóch wersjach e, mhm. i nie są to tanie płyty. Tak, tak. Staram się też łączyć, wiesz, to jednak ten świat sztuki z tym, z tą muzyką w jakiś sposób, skoro zajmuję się tym i tym. No ale też wiesz, także no jakby wiesz, no jeżeli Y, coś mam z tego mieć, no to nie mogę, wiesz, sprzedawać y, samego, samej płyty, no bo ile ja sprzedam tej płyty, wiesz o co chodzi. To się pewnie nawet nie zwrócą koszty produkcji y, albumu tak naprawdę. Bo też wszystko robisz niezależnie. Mhm. No Sony trochę pomaga, jest, jest dystrybucja, wiesz, ale, ale ogólnie te, te akcje to raczej tak, muszę sobie wszystko sam ogarnąć. Na szczęście już jestem na tym etapie, że, że w miarę mi się chce to robić, no bo kiedyś to by pewnie było, wiesz, ciężko w starszych jakichś czasach. Jasna sprawa, to gdzie można zamówić płytę? Na Żytnia.com zapraszam wszystkich <laughs> serdecznie. Jest w wersji winylowej, jest w wersji kompaktowej i e, jako, że żyjesz e, w nocy, jak e, rapujesz, mhm. e, to lecisz e, żyć e, tak. dalej. Mam jeszcze parę spraw do załatwienia, mimo to... późnej pory. Dokładnie, ja tutaj zostanę z Państwem i, i muzyki sobie różnej posłuchamy, a dziękuję, że wpadłeś do mnie. Dziękuję Pozdrawiam cię serdecznie i e, pożegnam się z Tobą też taką piosenką, co nie wiem e, jak do niej dotarłem, ale że pasuje właśnie teraz w tym momencie. nagram to wszystko na tym cichym, cichym vibe, kurwa. Takim mówionym bardziej. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. A. Jak poruszać się po mieście? No jak? Musisz wiedzieć, nawet jak jesteś leszczem Gdzie miejscówki są lepsze, najlepsze Bo nawet jak trochę pieprze, to nie pieprze Obowiązki lecze z trzech daj lunche Przed knajpami lunchie, uber dacie Zaprosiłeś cicho dajkę, ona szybko je Uszy jej się trzęsą, chyba głodna jest Trochę modna, przynajmniej próbuje Studiuje woga, coś tam stylizuje Pracuje, czyli chwalą się na Tinderze ciki Pamiętam jeszcze, jak żeśmy w innej erze żyli Mam kolegów każdy za kokę buli Nie ma już wspólnej puli Świat się trochę odmulił Nikt nie ma guli Po co na innych patrzeć Żeby cię nie wywieźli z miasta na taczce Jak poruszać się po mieście Tramwaj, autobus, metro i znowu Jak poruszać się po mieście Uber, Bolt, Karcher, byleby z fartem Jak poruszać się po mieście Tramwaj, autobus, metro i znowu Jak poruszać się po mieście Uber, Bolt, Karcher, byleby z fartem Przyjechałeś do miasta na furmance Mam zakaz prowadzenia, tak kupiłbym lancie Jakiś pawian świruje pawiance Dajesz turchańce, mówi o dużej bańce Jak bajka pęknie, to cię cieciu nie będzie Beciuch kabluje, na ziomali w sądzie Ja przy obiedzie siedzę, przy weekendzie Jak na mnie nada, Dobrze nie będzie, ludzie w ciągłym pędzie A ja na kawie, w parku na trawie Dymają się pawie, nie mam czasu spławie Może następnym razem Lubię się szlajać nocą po Warszawie A na ławie dalej czekają na dostawę A w Lombardzie mieni się z wyznaniem grawer Na scenie raper pierdoli kocopoły Niektórzy mu wierzą, chociaż pokończyli szkoły Michał Żytniak poszedł e, poruszać się po mieście, a ten utwór nie jest do znalezienia ani na żadnej płycie, ani nawet w formie jakichś takich ripów, e, które krążą w internecie, bo szczerość e, da się znaleźć na YouTubie. A to mam jakoś e, skądś i dlatego pomyślałem, że Państwu zaprezentuję, a jako, że gość e, mój właśnie zmierza załatwiać kolejne sprawy, to Nawiązując do tego wątku o tych artystach, e, którzy wypowiadają się nie tylko przy pomocy bitu i rapu, ale traktują to w jakiś taki holistyczny wręcz sposób, to trzeba wspomnieć West Side Gana, który każdą rzecz, którą robi, nazywa sztuką i właśnie on należy do tego świadka, o którym przez chwilę rozmawialiśmy, co niektórzy nazywają neobumbapem, a mi to zupełnie nie pasuje i ten utwór też jest e, dobrym tego przykładem. Life is hard, no doubt, so there's a few things I make sure I do before I go out. Kiss my mom on the cheek. Cause this smart kid didn't get to make it home last week. And some girls got trampled. Then the cop killed a man just to make an example. So before I take the slow to creep, I pray the Lord my soul to keep. The wicked devil's tricking souls. A lot of these rappers are disguised ball players and actors, picking roles gonna own a mansion. The rawest crib you've seen where TVs come out the ceiling. That's a moving screen. Try not to catch a charge. Smoking in some restaurant garage with my entourage. Though the concept of being a star is lost. When I jet, I'ma get a month long marathon montage. Squash, call me Sarge. Bunch of extra P understudies. They wanna be large ones, drive these foreign cars mean that literally when I say they want get out of Dodge. Listen, dear God, can I get a fresh pair of AirPods to bump this one joint by yard in the fly guard? Throw it on my iPod with ample gigabytes. First time we perform this at a gig, they might lose their mind, start a marsh pit. Security will try to squash it. Touch a fan head, he never wash it. Only way you'll ever reach him, that's bar shit. Cantankerous, the end Frank of this, live from Auschwitz. Memories making me nauseous. Done made it out the harshest, the hardships. Life is hard, no doubt. So there's a few things I make sure I do before I go out kiss my mom on the cheek. Cause this one kid didn't get to make it home last week. Rest in peace. And some girls got trampled. Then a cop killed a man just to make an example. So before I take the slow to creep, I pray the Lord my soul to keep. Hey yo, I'm looking like Vivian Blake. Fiend said he take a still wet, give me an eight. Don't compare me to no nigga, nigga, I'm me. Jim send the apron on, baking the key. I had the BBs to bury high tops on leg. G1G tote with the while ahead. F and H 57 tucked in the black means. Red Balenciagas with the black strings. Gucci been dancing, time for it left. Still smell the blood on Gianni doorsteps. I hold fade away. On my third gold bottle to take pain away. Sell coke for a Cavalli coke. Residue on the black push teens for stepping on the dope. No matter ain't praying for me. I got some little niggas that'll come spraying for me. Sip on the Yankee duffel, about to bust out on sunset. Bossing over lunch, gave a brick of Cobra clutch. Get you whack for a raft whack. All red sweegles at the old basil black desert eagle. Life is hard, no doubt. So there's a few things I make sure I do before I go out. Kiss my mom on the cheek. Cause this one kid didn't get to make it home last week. Rest in peace. And some girls got trampled. Then a cop killed a man just to make an example. So before I take the stroll to creep, I pray the Lord my soul to keep. everything that's going on, man. I mean, even recently, I cats are bucking shots. you ever say maybe I should just go into plumbing or be an electrician? Like, isn't this? I did elect. I, I, I actually, I did. I, I'm I actually certified. Like you know, I was in jail. Used to do your little trades. I was like a little certified electrician. I used to do the wiring and stuff and uh, right. little stuff like that. But that ain't my thing, man. My hands is you know they not for that type of thing. My hands is for caressing ladies and, and, and you know what I'm saying? They, Doing lucrative things. Yeah, count money, you know, gripping the steering wheel, you know. That's what these hands is for, baby. Over, opening the keys to my new mansion, things of that nature. That's what these hands is for, you know what I'm saying? Or typing in my iPhone to write that new next wave. West Side Gun i Vivian at Art Basel – ze skitem na koniec, a o skitach rozmawialiśmy jakiś czas temu, bodajże dwa tygodnie temu z Fokusem i Rahimem. Można tą audycję znaleźć na stronie Polskiego Radia, jak i w aplikacji. I tam dosyć szeroko omawialiśmy wątek tego, jak swego czasu były ważne te mówione filmowe wstawki na rapowych płytach. A z Żytem, którego już nie ma, ale dłuższą rozmowę z nim będą Państwo mogli przeczytać e, w książce dołożonej do jego najnowszej płyty, która się będzie nazywać Keep Him at the Bay. To tutaj wspominałem artystę znanego jako Sloan, który jest malarzem, a od kilku miesięcy również jest muzykiem, bo wypuścił e, płytę, która się nazywa I'm Not an Artist i z niej właśnie utwór z gościnnym udziałem skepty. has a reaction, don't believe me, you're gonna have to see for yourself. It's me versus me. The man in the mirror is my biggest up. Man, I feel like I'm beefing myself. They're trying to make me go to rehab, but I don't need any help. myself. Every action has a reaction, don't believe me, you're gonna have to see for yourself. It's me versus me. The man in the mirror is my biggest up. Man, I feel like I'm beefing myself. They're trying to make me go to rehab, but I don't need any help. I'm back like Headline, no special guest. Who would have thought? Who would have guessed that I could still be the man of the year? Can't like God did, yeah, we the best. You know, time is money. So if I'm leaving the house, I'ma see a check. They don't work harder than us. Don't talk about competition, we don't see the rest. They tried to leave me behind. Now I can't see them, I'm legally blind. And let's stop all this bad boy talk, man. It's a small world and you're easy to find. Something like Sloan on a skateboard, everybody knows I've been on a grind. I know you're hating, cause everything I say makes money. It's funny, I'm just speaking my mind much talking, where's the music? Every day I go gym, then studio clockwork like Stanley Kubrick. I got fans from Japan to Munich. How could I ever get gassed off a blue tick? Platinum plaques, are you stupid? At the top, it's just us, sincerely, like Uchis. I got a new number, I ain't giving it up. You trying to get in contact, man, I wish you luck. Now that I'm busy, you wanna interrupt. Like my enemy award, middle finger up. Sloan came with a paint, I came with a Mac, and you know that we both ain't giving a fuck. It's been a while since you moved the needle, and I'm getting under your skin like a splinter does. Thought the drip would make you a cool guy. I could show a nigga what coolness is. There's a lot of man I could never work with, cause I can't deal with the foolishness. I was in Paris looking at samples, same way man used to do in the triz. I'm a trap boy, man, I just won't change. Different drug, but we're doing it living. I'm back like I never left. Headline, no special guest. Who would have thought? Who would have guessed? I could still be the man of the year. Can't like God did, yeah, we the best. You know, time is money, so if I'm leaving the house, I'ma see a check. They don't work harder than us, don't talk about competition, we don't see the rest. They tried to leave me behind, now I can't see them, I'm legally blind. And let's stop all this bad boy talk, man, it's a small world and you're easy to find. a skateboard, everybody knows I've been on the grind. And now you're hating, everything I say makes money, it's funny, I'm just speaking my mind. Grease. i Skepta Atpex. E, wszystkie tytuły utworów na płycie I'm Not An Artist to są po prostu ksywy zaproszonych gości pisane od tyłu. Chwilę mi zajęło, zanim się zorientowałem, ale już to wiem i w e, którejś z poprzednich audycji poleciały jeszcze dwie piosenki z tej płyty, bo jest ona ciekawym przykładem tego, jak e, multidyscyplinarna jest dzisiejsza sztuka i jak międzygatunkowa jest muzyka, bo trudno to jest e, często przeszpilić, czy wsadzić do działki elektronicznej, do rapowej, czy może do jakiejś takiej dubowo-regowej, jamańskiej. Niektórzy robią to od dawien dawna, inni zaczęli teraz, ale wydaje mi się, że ten moment w historii muzyki rozrywkowej skłania ku temu, by być może już e, odpuścić nazywanie muzyki dawnymi podziałami, a my zostaniemy w Anglii, bo to jest miejsce, które muzycznie mojemu dzisiejszemu gościowi e, jest bliskie przez jego irlandzkie wojaże, a mi jest również przez e, małoletnie wycieczki do Wielkiej Brytanii i do dzisiaj słuchane płyty bardzo bliskie. Teraz się wybierzemy na jedną e, uliczkę, alejkę dokładnie. Hey, we you know about, we know about man's alley. Mm. Yo. What you know about Dead Man's Alley? Man can't spud me, bread me, or get pally. Full wear, mask or bally, Man call swammy. Get away with your life, that's jammy. Never been a pum pum, never been a fanny. Get enough pum pum, get enough fanny. Buff team, deal all the way from Manny. Pen, we deal all the way from Cali. Just trying to keep it blessed. Still got a one two stress and this pain in my chest. Everything's changed his dad's gone. I ain't gonna make this a sad song. He would want to live it up. This music thing, I got it from him, and I know that I ain't gonna give it up. You know about Dead Man's Alley. Man can't spud me, bread me, or get pally. Formal wear, mask or bally, nank or swammy. You know about Dead Man's Alley. Man can't spud me, bread me, or get pally. Formal wear, mask or bally, nank or swammy. E7 the Gaza, Gaza. Oh my god. We ain't got no shopping mall, we ain't got no plaza. Back in the day, you'd see man's face, but now man, I wear balaclava. One on one fight until man pull out the carver. Escalate to a fucked up. I heard them man got moved up in the alley. What? Man got jack for a monkey in alley. What? Man got jack for the pea, for the lemon and cheese, Canadian bud and Cali. Mm. Don't wanna be there with your youths now. You don't wanna be there with your galley. Just strolling through, just a dilly and dally. Then man come out of nowhere with. Look, Get, get away with your life, that's more than lucky. This life is more than risky. The beef comes back like a frisbee. But you better think twice if you diss me. If you're firing shots, don't miss me. Man, I on this thing like Bino. Yeah, man, I got binds, get two in your spine. If I catch man running, try no. Never sing to the feds on a high note. Put that in a text or a side note. This is the wave down section, my show. Come and get on the wave where I go. Look, I am the captain, my boat. Don't know man's riding a wave. Don't act up and try to be brave. You will end up in an early, early. You know about dead man's alley. Man can't spot me, bread me, or get pally. Fool me where? it. Mask or call swami. We, we, we, you know about dead man's alley. Man can't spot me, bread me, or get pally. Fool me wear, mask or bally, call swami. had to miss call, we gon' ring it right back. Lol, they try spin it right back, we don't play like that, we just blaze them, man. Bro went there with a whoosh and he made it whoosh, now everyone shush, just shut up. He's talking live, you better shut up. I got man, you better have yours, cuz. Nah, nah, wait, wait, wait, reel that one right back. Skengo AM, this is why you lot are veterans in this thing. It's different, reel it back. BK, you're going mad with this beat. da da da da da always ring out us like a missed call. We gon' ring it right back. Lol, they try spin it right back. We don't play like that. We just blaze them, man. Bro went there with a whoosh and he made it whoosh. Now everyone shush, just shut up. He talking live, you better shut up. I got man, you better have yours, cuz. Raising the fields as a soldier. You think that I care about a young or older? Diss me, you're gonna get bored. Don't run, I catch up and then sauce ya. And the scene's all mental. He's foaming out of the mouth. It's looking like coke and mentals. This bad B wanna go central. Uh. Hell nah, I ain't trying to impress you. Trying to get you indoors and undress you. I After I Jeep, man's out of the sheets. It's lovely to meet, God bless you. <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I know that's kinda dark. Man felt like gigs, man, test out the thing, man, go for a walk in the park. Yo, don't try cut, I guarantee you won't make it far. not make it far. Had a dot dot long like me. We chopped like trees and we made it bar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I know that's kinda dark. Man, felt like gigs, man, test out the thing, man, go for a walk in the park. Lol, we gon' ring it right back. And I know drillers and that, no trust. They got spinners and that, bow. They go did it up bow. We gon' ring it right back. And I know drillers and that, no trust. They got spinners and that, bow. They go did it up lol. We gon' ring it right back. And I know drillers and that, no trust. They got spinners and that, bow. They go did it back, bow. We gon' ring it right back. And I know drillers and that. I know drillers and bow. They got spinners and that. Bow. They go it up back. In the field, they ain't got no motion. Let go, see a man just frozen. Throw it back, cause you're bad like Omen. Too many man just brass and moaning. And their teams look dead in Burberry. I put the shotgun down, it hurt me. Know the girl, let's stush a mix her. I gal, I back so mix Ring it back. You came through with that signature flow, my boy. Ring it back, ring it back. It go da da da In the field, they ain't got no motion. Let go, see a man just throw. it, throw it back, cause you're bad like Omen. Too many men just brass and moaning. And things teams look dead and Burberry. put the shotgun down, it hurt me. Know the girl, let's stush and mix her. I gal, I your back so big, so big. Verbal abuse to the man, then pull it. Man talk tough, they don't want to see bullet. Tell her put meat in a mouth and shoot it. Boyfriend dinging her down, you stupid. And when you get shot, you ain't shot by Cupid. A man held one in the eye, it's crooked. The Mac just cooking, his friend just looking. He ain't gone bang it, the way just shooking. Big Rambo trying to dip man skin, man. Shot van looking like Crimson Chin. Nah. Chat to the feds with a boy that sing. Well, press that click, that pepper the skin. Lock them blocks and a man them slid. But one of them just tripped, man. They ain't letting him in. So, little man got ying. Lol, we gon' ring it right back. And I know drillers and that. No Trust, they got spinners in and that. Bow, they go did it back. Bow, we gon' ring it right back. And I know drillers and that. No Trust, they got spinners and that. I know drillers and that, no trust. They got spinners and that, bow. They go diddle the back, bow. We gon' ring it right back, and I know drillers and that, no trust. They got spinners and that, bow. They go diddle <laughs> the. Skengo AM. You man really brought it back with this one right here, you know. Macclesfield Estate, stand up, SW9. You know I'm circling back for another block report. stay ground working. Dwa utwory z Wielkiej Brytanii, najpierw Futsi i prawdziwy weteran sceny nie tylko grajmowej, bo już rapował zanim grajm się wykrystalizował człowiek znany wcześniej jako MCD, a dzisiaj DWE e i utwór Deadman's Alley z epki Futsiego a później Flashy Sila, czyli człowiek, który jest mi najlepiej znany z anteny rozgłośni Rins FM, gdzie ma swoją rapową audycję, ale jest też DJ-em, producentem i wydał ostatnio płytę, na której pojawił się utwór Ring It Back – w którym gościnnie pojawia się dwóch e, zasłużonych bardzo w bojach ludzi ze sceny drillowej Skengdo i AM. Wydaje mi się, że jedyni e, ludzie w krajach e, zachodniej demokracji, którzy zostali prawomocnym wyrokiem skazani na więzienie za rapowanie utworu była taka sprawa, że oni objęci byli pewnym takim kuratorskim zakazem e, wykonywania pewnych e, utworów ze swojej dyskografii, bo cała scena drillowa jest bardzo często oskarżana w mediach o nawoływanie do przemocy i jest pewnego rodzaju kozłem ofiarnym dla e, znajdowania sobie łatwych rozwiązań bardzo trudnych społecznych problemów. No i tych dwóch rzeczonych raperów e, grając koncert nawet nie w żadnym klubie, tylko w galerii Tate, e, bardzo znanej i renomowanej galerii. Oczywiście rozpoczęło swój występ od utworu, którego nie powinni wykonywać i dostali za to wyrok bodajże dwóch lat e, w zawieszeniu. To jest precedensowa sytuacja. Wydaje mi się, że ktoś za wykonywanie piosenki został w zachodniej demokracji skazany na więzienie. Więcej o tym wątku rozpisywałem się swego czasu na nuance.net i można tam e, znaleźć taki długi artykuł o drillu i też na dwutygodniku e, też gdzieś dotykałem tego typu spraw, a przypomniało mi się, że jak był tutaj Maro, Maro Music i rozmawialiśmy o płycie Rejects, e, Remixes, to tam był remix Jokera, a Joker zrobił swego czasu jeden beat e, dla rapera, który się nazywa JME. I tried it way before all of you. Bye. Blood, I'll leave you gutless. Come to your ends, send with a cutlass one time. I'm going on reckless. Come to your ends, jack your brethren twice. Bruv, leave you gutless. Come to your ends, send for the cutlass one time. I'm going on reckless. Come to your ends, jack your necklace. Soon your chaps and earrings too. Serious, I'm preparing to. I'll be there Test Me z wydanego w 2015 roku albumu Integrity, którego autorem jest Jamie, młodszy brat Skepty, a beat do tego utworu wyprodukował Joker, człowiek, który poznał go większej ilości osób gdzieś na fali dubstepu, ale tak się zastanowiłem nad tym, bo to był człowiek, który zupełnie osobno podszedł do tego gatunku. Zresztą w ogóle ta pierwsza z początku lat 2000 fala dubstepu zawierała w sobie wiele różnych nurtów i z jednej strony Digital Mystics e, robili takie bardzo zakorzenione w dubowym jamańskim brzmieniu produkcję Z drugiej strony Kevin Martin, e, znany jako Dybak, robił dalej swój zmutowany dancehall, tylko nagle w 140 BPM-ach. Z trzeciej strony Scream i Benga kładli podwaliny pod późniejszą amerykańską wersję dubstepu opartego na tak zwanych wiertarkach, a właśnie Joker szedł e, zawsze po swojemu i wymyślił coś takiego, co się nazywa Purple Sound. I czasami właśnie się przecina gdzieś z rapem, jak w przypadku tego utworu Jamie, czy remiksu, jaki zrobił dla naszego tutaj warszawskiego producenta Maro, który był na zbiórce kilka miesięcy temu, a płytę jego z remixami albumu Rejects warto sprawdzić, bo tam wiele ważnych person, e, m.in. Havok e, z Mob Deep czy Evidence z Dilated People, a my tymczasem nie wybierzemy się do Stanów, tylko zostaniemy cały czas na Wyspach Brytyjskich i niedawno w Warszawie wystąpił Sinner, więc niech coś powie od siebie. I don't give a fuck who approves, and even Cardi, I'll stay being me. Listen. Shut up, This Yo, like, <laughs> my nigga just fucked down your girl cool, and he still took a flick with a bitch. If that was me, personally, I would've run shit round with a kitch. Pure cocaine up her nose like Vicks. Canadian bitch when I send me her tits. Can't really fuck with a ting from the UK no more. Half of them got loose hips. Xanax and cocaine, braids and blitz. Uptown looking for a brand new kicks. My bros in our trash and I find them at flicks. Last year made me a stack from the cocoa. This year too big, give it to the jits. I'm down by seeing my mama when I frown. I'm fucked in the head from the kill for the crown. I'm seeing numbers all the time, that's what. I'm seeing numbers numbers all the time, that's huh. What does that mean? I don't know, let's boo. I've seen enough 15 knots in my life and I'm starting to hate them like John huh. One thing I hate more than I thought is a nigga trying. Where's, where's that huh? 510, but the advance got two. They never know, but a nigga coming to rule. Poppers and tripping at my lace undone. She pop trying to get my flies undone. She militant, tryna make me bust like gun. Cute face, pussy come tight like a nun. She want me, she didn't even know that song. I'm rolling one, I'm smoking one. I'm Margot, but I still hold that ton. I come for the ends when they call me Sean. My nigga just fucked down your girl cool, and, and you still Took a flip with a bitch. If that was me, personally, I would've run shit round with a kitch. Pure cocaine up her nose like Vicks. Canadian bitch when I send me her tits. Can't really fuck with a ting from the UK no more. Half of them got loose lips. I'm a pop star in a bitch. Bad model bitch in my yard. Bad model bitch in my yard. My bedroom into a runway. a bitch. Sinner pisany przez szóstkę i utwór Personally, a później Young Iman i Elodie Verodia Popstar in the Beats, czyli dosyć znana piosenka z rozdania tego nowego rapu brytyjskiego, który z każdym kolejnym rokiem nabiera sił, a 2025 był pod tym względem przełomowy, bo Fake Ming, e, Feng, SD Kid to już są ogromne postaci, które w przeciągu kilkunastu miesięcy z takiej garstki setek osób, które ich słuchały, czy być może jakichś pojedynczych tysięcy awansowały do pierwszej ligi i słuchane są przez miliony osób, a ta kolejna fala na brytyjskiej scenie rapowej to jest ciekawa kontynuacja tej długiej tradycji, która zaczęła się jeszcze w latach 80. i z początku była bardzo zapatrzona na Stany Zjednoczone i kopiowała tamtejszy akcent i tamtejsze brzmienie. Później w latach 90. wypreparowała bardzo swoje, ale jednocześnie wsobne, introwertyczne, emocjonalne i chyba nigdy niemożliwe do przejścia bariery szerokiej rozpoznawalności brzmienie hip-hopowe. Później z niej wyrósł grime, przy tym, jak pierwsza fala grajmu się załamała i brytyjska policja miała w tym swój udział, e, anulując koncerty bardzo często w ostatnim momencie i uważając całe to rozdanie młodych ludzi jako grupę podwyższonego ryzyka to wypreparował się w tamtym momencie z tego ciągle mielącego się bębna brytyjskiej muzyki rapowej, elektronicznej i też często jamajsko-karaibskiej kolejny nurt, czyli ten road rap, o którym wspominałem przy okazji Gixa. Przyszła później kolejna fala Grajmu wraz e, z powrotem skepty do szerokiej rozpoznawalności, a teraz po latach e, znowu ten bęben mieli na pełnych obrotach i jest to coś nowego, międzygatunkowego, i bardzo się cieszę, że jeszcze nie dorobiło się swojej nazwy, bo w tych momentach, kiedy już coś dostaje swoją szufladkę, kilku dziennikarzy muzycznych nazywa to jakimś określeniem, to zwykle to jest moment, w którym dana scena przestaje być tak kreatywna i żywotna, jak była wcześniej, więc oby jak najdłużej to brytyjska nowa fala się nie dorobiła e, jakiejś e, swojej nazwy. A jeśli podobne rejestry Państwa interesują, to w najbliższy piątek e, w warszawskim klubie Odessa wystąpi Quizy E, poza tym jeszcze karuzelka, e, jakaś reprezentacja ziomców, z tego co pamiętam. Będzie to na pewno ciekawy wieczór muzyczny. A ja tymczasem e, tunelem bądź promem przerzucam się w stronę Francji. Hey. Pardon, Yo, t'es pas dans Dallas. Si je te masse, c'est pas une thalasso. Je prends ton tunnel comme un talisseux. Si t'as pas la somme. Hey, si t'as pas la somme, tu vas chanter comme Ty son On a traîné dans les parkings, dans les sous-sols sales. Ça se prenait pour Baki. On était loin des clubs select, pas le même pari. pas le même tarif, rien à prouver. Tout le monde sait où me trouver. Encore un pas de travers et tes ailes seront coupées. Je vais pas te louper à Paris, me sur les plages de Guadeloupe. Entraînement militaire, depuis le militaire, il faut les milli, milli, milli, milli, Y'a du monde derrière, protège tes arrières. On est so many, many, many, many, many, men. Entraînement militaire, depuis le militaire, il faut des Y'a du monde derrière, protège tes arrières. On est so many, many, many, many, many, men. Militaire, militaire, crocodile like Skilly Bang. I heard the fucking with the ops, I heard he sit with them. We're doing gang, gang, gang, gang in a Paris. Don't deny getting shot if it hit you there. Little nigga, I was trying to be a millionaire. Militaire. Militaire. We're doing gang, gang, gang, gang in a Paris. Si je perds, valise le fer. Le skiddy bang bang bang sur l'enmer. Si je perds, valise le fer. Le skiddy bang can I switch up on my broski when I was in the trench with them flying squad trying to give us birds like a pelican? Bro didn't show no remorse at his sentencing. He wanted to glide, so I went with him. Middle of the winter, opposite to the Middle East with teams eating at this restaurant. It's a nigga Lee's wheels dead broke, still winning beef. Oh, now nah, bro, been trying to line a burger, no chili cheese. La dalle fait qu'on s'allume comme dans Billie Jean. Pili pili, faut qu'on finisse vite. Pile en litre, faut qu'on se parte d'ici. Aux Philippines avant que tout ça finisse vite. Hey. Hey, plusieurs fun ego, plusieurs snaps, ah, ah, plus de fun, ah, ah, plus de scal, je t'ai dit, plusieurs fun, ouais ouais, plusieurs snaps, ah, ah. plusieurs fans dans la folie, plusieurs faces. Yeah, yeah, it's your boy Fusé, eh? Vierka, Spot vodka. You're listening to my boy DJ Philippe on Polish Radio. Pour commencer, 49, 3 coups de crosse dans ta mère. À force d'avaler, ces salopes pue de la gueule. J'espère un jour Marianne, elle aussi, chope le dos. Je reste assis dans la chop. Je t'envoie un drone. Quand c'est eux qui meurent, ils en font tout un drame. Quand t'arrives dans ma ville ça pue la drogue. Sur mon canal Telegram, ça pue la coke. Ça brûle des cadavres, comme ça brûle la gomme. Même si pieds sous terre, j'encule la soir Soirée des cités, je ta meuf tous les keufs du monde. Baisez-vous, mais baisez-vous. Ma br 9 3 TH, du Nord, le rond-point. Elle s'offrise, elle sourise. C'est lui, il a fait la preuve RPG7, Range Rover, Peggy 18, la tête. Erdogan, trafic d'organes, organisation criminelle. La Maison Blanche, l'Elysée, le Kremlin. 49-3 coups de crosse dans ta mère. RPG7, Range Rover, Peggy 18 la tête. Erdogan, trafic d'organes, organisation criminelle. La Maison Blanche, l'Elysée, le Kremlin. 3 dans ta mère. Je m'infile tout, je vois les brèches. Je suis plus haut que 12 fois les vrais. Envoie les prods dans leur fait du crack, Static sift, on dirait du crack. Chaque taf, c'est moins 16 PV. Connecté comme un pilote FPV. Festival, ça fait des malaises. Berlin noir comme les fédérales. Corleone avec des haches. Ça découpe avec des haches. J'ai pas de maître. au gros chien. En éclaireur, ça t'envoie au beau chien. Que des trois dans le rec center. Ils vont tomber comme World Trade Center. Je maîtrise mon sujet comme si j'ai fait 90 tests. Ça pue la drogue, l'argent et le 93. Frise TH, le temps s'arrête. Le micro fond quand ça règle. un bondi nord, ça bouge pas comme un zombie mort. Équipe RPG7, Range Rover, Peggy 18 la tête. Erdogan, trafic d'organes, organisation criminelle. La Maison Blanche, l'Elysée, le Kremlin. 49-3 coups de crosse dans ta mère. 7 Range Rover, qui 18 la tête. Erdogan, trafic d'organes, organisation criminelle. La Maison Blanche, l'Elysée, le Kremlin. 49-3 coups de crosse dans ta mère. Dwa utwory z Francji, najpierw Dooms z gościnnym udziałem Hedy Wana Talasso, a później trois Coupe de Cross w wykonaniu TH i Friza Corleone. I to była taka mała porcja e, teorii spiskowych, które często w rapie się pojawiają, a mi przyszło już się z Państwem pożegnać w tym momencie. I chciałbym się pożegnać e, utworem dzisiejszego gościa Michała Żytniaka, znanego jako Żyto, a konkretnie jego gościnnym udziałem na płycie człowieka, który dzisiaj się nazywa 2K88, wtedy nazywał się 1988, gościnnie Żyto i Hałastra i utwór Fubu. Dzisiejszą zbiórkę z podwórka realizowała Elżbieta Różycka. Ja się nazywam Filip Kalinowski. Jakby ktoś się chciał do mnie odezwać, to można pisać na maila zbiórka małpa albo na Instagram, co jest nauczane. I żegnam się z Państwem. Pozdrowienia i powodzenia tak. To za filozofia być na ulicy, jak się nie ma wyboru. Ja miałem wybór i chciałem tam być. To jest właśnie dla takich, chciałem, nie chciałem, jak ja, jak my. Ta, ta, from us by us, ręka via us. To z miast dla miast To jest zamiast tego cukru Coś źle wygląda twój lookbook Ja wola beats nubuk Przez BKK tuk tuk Bez przyczyny nie ma skutków Coś nie ma mudu Na przemowy do ludu Mówię do paru ludków Śpiewają łubu dubu Nie kuma tego bubu Wszystkie małe dzieci lulu Zanim wam zrobią kuku tu nie ma cudów, to na faktach rymonacja Miało nie być świadka, sus rano wchodzi gwardia Te słowa na klatkach, markerem zapisane napisane A oni reklamują napoje gazowane to są piane, te pijane przyjaźnie Tamten to Andersen, opowiada baśnie Ja na ręce mam patkę, nieraz zawiodłem matkę Reprezentowałem klatkę, dumnie oraz zawsze Fubu to dla dobrych chłopaczy, nie lamusów Nie ma tu brutusów, ani lizania po chuju nie dla followersów ani subów Jesteś z nami jak to kumasz albo bufu Fubu to dla dobrych chłopaczy, nie lamusów Nie ma tu brutusów ani lizania po chuju dla followersów, ani subów Jesteś z nami jak to kumasz albo bufu A po drugie robię rap taki jak sam posłuchać lubię I wszystko inne również Nie musi ci się podobać Jak jest klasa w kupę, jak nie robisz nic na pokaz Mordo to witaj w klubie Elo Siedzę se na bazie, robię dzieło Maluję swój świat tak jak PJ Oni nie rozumieją tego od 2010 Jestem tu z wyboru jak mój człowiek książę Nie jestem petentem, się nie proszę Piszę sobie wiersze, palę koper To jest towar dla mordeczek od mordek Wychodzę sobie w dresie na ośkę i szponce Pierw spryca potem trening Się samo nic nie zmieni tu My chlebem powszedni Siemonka mieli znów Nawijam do tęgich głów, które czują pęgi głód Haslerzy, którzy znają skróty krętych dróg Od nas takich jak my Rap jest szczery w chuj, potem tylko przepaść Dolina tych flexin bów Mój rap z Polski, u nich za dużo angielskich słów Myśli, że jest kurwa słowik, szlugi sępił znów Ja daję to na bloki, tam gdzie cegły fu Na robocie w dresie, czyli stres i luz Ciężkie przypadki, nie odmieni cud Ty jakbyś dostał kurwa szansę, to byś nabił dług Masz jedną słabość, brak mocnych stron To byłby twój dzień, ale podnocny wciąż Jak ci Gangsterzy tak pod kioskiem myślą, że nie są byle kim W rękach mieli dziewiątkę, a ktoś opierdolił dychę im Fubu to dla dobrych chłopaczy, nie lamusów Nie ma tu brutusów, ani lizania po chuju Nie dla followersów, ani subów Jesteś z nami jak to kumasz albo bufu Fubu to dla dobrych chłopaczy, nie lamusów Nie ma tu brutusów, ani lizania po chuju dla followersów ani subów Jesteś z nami jak to kumasz albo bufu Always been a